نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا صلوات ربي وسلامه على النبي الكريم وحامل لواء الحمد يوم القيامة يوم القيامة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما أمركم الله تعالى بذلك ووصاكم بها عباد الله إن من الصفات المحمودة والشيم النبيلة صفة النصيحة فإنها لب الدين وجوهر الإيمان وصف الله تعالى بها أنبياءه ورسله وجعلها صفة لازمة له بها بهذه الصفة تنزل الرحمة تنزل الرحمة تنزل الرحمة في المجتمعات وتزول الفرقة والشقاق ويكتفى ويكتفى المجتمع بشر الحسد والبغضاء هي صفة نبيلة تنزل الرحمة بسببها بين الناس وتكثر الأصحاب ويقل الحساد والنصيحة كلمة جامعة من جوامع الكلم التي رزق الله تعالى هذه اللغة الفصيحة بها الفصيحة بها وهي مأخوذة من قول العرب نصحت له الود إذا أخلصته ومن أجل ذلك حث الله تعالى على التوبة النصوح وهي التوبة التي لا غش فيها ولا ثلم فيها ولا رجوع فيها وسمى العرب الخياط سموه الناصح لأنه يصلح القوم فالرجل الناصح فالرجل الناصح هو النقي القلب وهي والنصيحة صفة من صفات القلوب وعمل من أعمال القلوب قرارها القلب ومظهرها ومظهرها الجوارح ومن أجل ذلك قال علماؤنا هذه كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا فلا تكفي الإرادة في القلب حتى تظهر حتى تظهر صدق النصيحة من عدمها وأول مراتب النصح أن ينصح الإنسان لنفسه فمن نصح لنفسه فمن غش نفسه فقل ما ينصح لغيره إن الله تعالى أضاف هذه الوصف هذا الوصف لأنبيائه ورسله قال تعالى عن نبي الله نوح أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون وقال تعالى عن نبيه هود عليه السلام أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين وقال عن نبيه صالح فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين وقال عن شعيب عليه الصلاة والسلام فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آثى على قوم كافرين ووصف رسول ووصف رسوله وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف في أعلاه قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فهذه غاية النصيحة هذه هذه هذا غاية هذه غاية الاتصاف بوصف النصيحة ومن أجل ذلك جاء في حديث في حديث جابر رضي الله عنه في وصفه لحجة الوداع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال اللهم فاشهد والنصح علامة الإخلاص قال جل وعلا قال جل وعلا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله أي إذا أخلصوا لله ورسوله وقد أمر الله تعالى وقد أمر الله تعالى المؤمنين بأن يتصفوا بهذا الوصف قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وخاصتهم أخرجه مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري وبايع جرير بن عبد الله البجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء, وإيتاء الزكاة فقال له صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم فبايعه على هذه الخصال الثلاثة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وذكر صلى الله عليه وسلم أن حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا, دع وإذا دعاك فأجب وإذا استنصحك فانصح وإذا عطس فحمد الله فشمس وإذا مرض فعد وإذا مات فاتبعه متفق عليه وإن من خير النصيحة النصيحة النصيحة لولاة الأمر وقد ذكرها الله تعالى وقد ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري ومنها النص لجميع المسلمين والتناصر فيما بينهم قال صلى الله عليه وسلم خير الكسب كسب يد العمل إذا نصح وعلق طيب المعاش وطيب ما يأكل المرء من عمل يده بالنصيحة ونسأل الله تعالى أن يمنحنا هذا الوصف المحمود وأن يجعلنا ممن ينصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وخاصته بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah jalla wa ala kamar yadda Allah ya umarce mu da haka kuma ya yi mana wasici da jin tsoronsa ina tunatar da mu ɗaya daga cikin sifofi kyawawa da ayyuka masu girma ayyukan zuci waɗanda suke bayyana a aikace a gaɓoɓi wannan sifa ita ce sifar nasiha sifa ce da Allah yake so kuma ya sifanta dukkan annabawarsa da ita ya ɗora su a kanta ya mayar da ita sifa wajiba lazima a gare su sifa ce wadda take take saukar da alkhairi a cikin dukkan a cikin zuciyar duk wanda ya sifanta da ita take ba shi hutu take ba shi daidaituwar al'amuransa kuma sifa ce da take sanya saukar rahama a cikin al'umma da kaucewar rarrabuwa da wahala da tsanani a cikin al'umma sifa ce wadda yake da ita abokai sukan yi yawa wato masu gaskiyar soyayya kuma masu hasada sukan karanta da ita ce Allah yake maganin hasadar masu hasada yake maganin sharrin hasadar masu hasada don haka sifa ce da yawa jaba musulmi ya rinka tunatar da kansa ita kuma dukkan masu tunatarwa su rinka tunatar da kansu da tsoron musulmi wannan sifa Allah maɗaukakin sarki ya sanya dukkan annabawa a kanta kamar yadda Allah ya ce dangane da Annabu Sanuhu alaihi salatu wassalam ya ce ina isar ya ce ina isar muku da saƙonnin Ubangijina kuma ina yin nasiha a gare ku kuma ina sanin abin da ba kwa sani ya ce dangane da annabi Hudu alaihi salatu wassalam ina isar muku da saƙonnin Ubangijina kuma ni mai nasiha ne a gare ku amintacce kuma yace dangane da annabi shu'aib dangane da annabi salih yayin da azaba ta wa mutanansa yace sai ya juya ya sai ya juya wato ya gansu ba ya ga alƙaryar su bayan sun halaka yace ya ku mutane na hakika na isar muku da sakon ubangiji na kuma na yi nasiha a gare ku amma ba ku san masu nasiha Allah yake dangane da annabi shu'aib yayin da mutanensa suka halaka yace sai ya juya daga gare su wato sai ya juya baya ya kalle su bayan sun halaka yace ya ku mutane na hakika na isar muku da sakonnin ubangiji na kuma na nayi nasiha a gare ku dan haka ba zan yi bakin ciki ba akan mutane waɗanda suka kafirai ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah da wannan sifa a bisa kokoluwanta yace hakika manzo ya zo muku daga ubangijinku daga cikin kawukanku wanda yake abin da duk yake wahal da ku mai buwaya mai tsananta ne a gare shi mai tsananin kwaɗayi ne akan abin da duk zai kyautata mu kuma mai rahama ne da matsanancin jin kai ga muminai ya sifanta su da dukkan waɗannan sifofi wanda suke nuna wato ƙoƙolin nasiha ita ce mafi girman nasiha wadda ma'anarta shine nufin alkhairi ga wanda kake yi ma nasiha nufin alkhairi ga wanda kake yi ma nasiha a zuci da kuma a cikin aiki ba ta wadata ta zamanto a zuci har sai ta bayyana a aikace amma tana daga cikin ayyukan zukata kuma su ayyukan zukata su ne ayyukan da suka fi kowaɗanne muhimmanci domin su ne suke idan su ne suke sanya zuciya ta zamanto kyakkyawa ingantacciya gyararra wanda idan ta kyautata to dukkan jiki ya kyautata in ta ɓaci ta gurɓace jiki ga baki ɗaya ya bashi ya gurɓace asalin ma'anar wannan kalma larabawa suna amfani da ita ne wajen dukkan abin da zai kawo gyara don haka suka kirawo mai ɗinki suka sa masa sunan nasihu saboda yana ɗinke wato yana ɗinke tufa idan ta tsage idan tufa ta tsage ko kuma tufa ta yi mahu ko kuma tufa ta huje zai inke ta koye mata mahu ya inganta ta to don haka duk wanda yake inganta al'amari yana yi ma wannan al'amarin nasiha shi yasa aka kirawo hatta tuban da mutum zai yi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ku yi tuba zuwa ga Allah tuba na nasiha shine tuba wanda yake mai kyautatawa tuba wanda yake babu algus a cikinsa babu uh, babu tauyewa babu kwange a cikinsa kuma tuba wanda yake da gaske ba tuba wanda yake ana nufi uh, a wato ba tuba wanda yake ana niyyar a koma ana da mummunan niyyar a sake komawa cikin sako ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da wannan kyakkyawar sifa ya ce addini ga baki ɗayansa nasiha ne suka ce sahabbai suka ce gawa ya rasulallah ya ce ga Allah da kuma ga littafinsa da kuma ga manzansa da kuma ga shugabannin musulmi da kuma zuwa ga gamagarin musulmi baki ɗayansu idan ya ɗauki ya yi ɗaya daga cikin sahabbai jarir ibn abdullahi bajali wanda ya musulunta a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo yi masa mubaya'a sai ya ce ya rasulullah ina yi maka mubaya'a akan tsayar da sallah da bada zakka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara masa kalma ɗaya ya ce da kuma yin nasiha ga kowane musulmi don haka jarir ya faɗe ta yayin da jarir ya tashi zai faɗa wa musulmi zai faɗa wa musulmin kufa gaskiya akan shugaban su mughirata bin shu'ba sai da yi shimfiɗa kan wannan saboda yayin da mutum yake kalmar alhairi waɗansu za su yi masa mummunan fassara su ɗauka don ya yi magana a kan biyayya ga shugaba kamar don wata maslaha ce tasa ta kansa ko don yana neman wato wani alhairi a wajen shugaban ko kuma don yana neman wato ya zamanto shi ne wanda shugaba ya ƙaddamar domin ya sa mutane su so shi sai da ya tunatar da al'umma da mutanen kufa a cikin masallaci ya ce wallahi ni ne yin nasiha ne a gare ku ma'ana wannan maganar da zan yi ba don wata maslaha ta wace ta kanta ba don nufin alhairi ne a gare ku ya ce na yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu baya a kan tsaye da sallah da ba da zakka da nasiha ga dukkan musulmi wanda yin wannan abinda mutum ya sa hannunsa a manzan Allah ya sa hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sama da nasa hannun ya rike shi ya faɗi waɗannan kalmomi ga mumini wanda ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka taɓa suranta kan cewar ba da gaske yake ba saboda haka ya tunatar da su wannan cewa nasihar da yake musu maganar da yake faɗa nasiha ce ga dukkan musulmi wannan yana da muhimmanci saboda yayin da za ka ga mutane suna wani abu malam ko da malamai ne abin da ya shafi shugabanni sai ka ana cewa an saye shi sai ka ana cewa wato an biya shi hatta addu'a idan mutum yace a yi ma shugaba addu'a sai a ce an saye shi nawa aka bashi to wannan rashin nasiha ne gishu ne a cikin al'umma domin yayin da ya zamanto cewar malamai magadan annabawa masu faɗan Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka tuhumci niyyar su to yaushe gyara zai zo a cikin al'umma babu lokacin da gyara zai zo a cikin al'umma kuma wannan shine ainihin ainihin rashin nasiha ma'anar nasiha ga Allah shine mutum yayi imani gaskiya na gaske da shi imani na gaskiya wato yayi nufin alkhairi ga Allah ne nufin alhairi ga Allah kana son Allah ya yi maka alhairi don haka ka zauna lafiya da Allah me ya zaman lafiyarka da Allah ka to ka yarda da shi ka kiyaye iyakokinsa ba ka ma Allah algus yayin da ka kaɗaita ba za ka kaɗaita ba domin ka keta iyakokin Allah bal kana neman alhairinsa ta hanyar ɗa'arsa kana gudun fushinsa ta hanyar nisantar saba masa wannan duk wanda ya haka ya yi nasiha ga Allah amma mutum ba zai yi nasiha ga Allah ba sai yayin nasiha ga kansa domin yayin da duk mutum ya san cewar wato nasiha yake ga Allah ya san yayin da duk mutum wato yake yi ma Allah algus ya san kansa yake ma algus domin ya san cewar Allah ya san cewar zai zo ya bukaci Allah zai zo ya bukaci amsawar addu'ar Allah zai nemi samun alkhairin da ke wajen Allah idan da idan da yayi kansa nasiha da bai makansa algus ba ya yi ma Allah algus a cikin mu'amalarsa da ubangijinsa nasiha ga littafin Allah haka ita ma take mutum ka yadda da alkur'ani ka tsayar da harfansa ka tsayar da tilawarsa ka mai da hankali akan saninsa ka rinka karanta shi kuma ka sanya shi a cikin rayuwarka da rayuwar 'ya'yan gidanka da rayuwar al'ummarka da hidimta masa da yaɗa shi da ba da kariya a gare shi da girmama dukkan wani abu wanda aka ce na alkur'ani nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam ka kai imani da shi imani na gaskiya ka so shi ka so sunnarsa ka nemi saninta ka nemi sanar da ita ka yayata ta mutane su santa ka rinka mata hidima ka so waɗanda duk yake so daga cikin matan su ne matansa da alul baiti da sahabbansa da duk waɗanda suka so su sannan nasiha ga shugabannin musulmi shine ka nufi alkhairi a gare su ka taimake su akan abin da Allah ya dora musu ka taimake su akan sauke amanar da take kansu ka haɗa kalmar al'umma a kansu ka zaburar da mutane akan san su domin idan mutane ba su so su idan mutane duk wanda yake yayata abin da zai raba shugabanni da talakawansu ko abin da zai sanya musu kiyayyar shugabanninsu to barna yake nema ya kawo a cikin al'umma domin al'umma ba za ta kyautata ba sai da shugabanni kuma ba za ta ko da shugabanni idan babu daidaito tsakanin shugabanni da mabiya al'umma ba za ta yi istiqama ba Dan haka duk wanda yake yin nasiha ga wato shugabannin al'umma wannan addini yake domin shine addini domin wannan nasiha ita ce addini yana sannan su kansu shugabanni suna da haƙƙin yin nasiha yin nasiha ga gama garin musulmi daga kuma daga shugabannin musulmi wanda ya wajaba a yi musu nasiha akwai malamai domin wulatul umur a immatul musulmi su ne al'umara ulama sarakuna da kuma malamai duk wanda bai yi nasiha ga malamai ba to ba addini yake ba kuma nema yake ya rusa al'umma nema yake ya rusa addini domin malamai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa su ne magadan annabawa idan malamai aka ce sun watse sun ɓaci to al'ummar ta fi kowa ɓaci duk wanda ya ce malamai sun halaka to al'umma ta fi a wannan ya halakar da al'umma baki daya domin idan ya zama zamanto wanda suka san fadin Allah da wanda suka san fadin suka san fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tumci niyyar su ba ai musu nasiha ba to kace ma assalama ga wannan al'umma dan haka yana daga cikin nasiha ga shugabannin musulmi nasiha ga ga malamai da nufin da musu kyakkyawar fassara da musu kyakkyawar zato akan abin da suke yi sannan nasiha ga kuma ga gamagarin musulmi shine nufin alhairi gare su nufin alhairi gare su daga shugabanni da kuma daga ɗaiɗaikun su shugaba yayi nasiha ga talakawansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Ma'qil ibn Yasar ya ce babu wani shugaba babu wani makiyayi da Allah zai ba shi amanar kiyayar amanar kiwon al'umma sannan bai yi musu nasiha ba wato bai nufi alkhairi a gare su ba face ranar alkiyama ba zai ji kanshin aljanna ba shugaba da tunaninsa kullum abinda zai abinda zai samu ne da abinda zai gina kansa da abinda zai gina iyalansa da abinda zai kyautata mana kusa da shi ba ruwansa da halin da talakawansa suke ciki to wannan shine mai algus ga mabiyansa shine mai albus ga al'umma kuma bai yi musu nasiha ba nasiha sa ita za ta tsira da shi a wajen Allah sayyidina Umar radiyallahu anhu ya zo ya hau kan mimbari ya ce na hada ku da Allah duk wanda ya ga wani aibi tare da ni ya zo ya gaya mu duk wanda ya ga wani aibi tare da ni ya zo ya gaya mu sai wani mutum ya tashi ya ce akwai ya ce babu komai da muka da nake gani tare da kai sai alkhairi sai abu guda biyu yace menene waɗannan abubuwa yace kana kai komo a cikin tufa guda biyu yau ka sa gobe ka sa kuma in ka tashi cin abinci kana haɗa miya biyu miyar da aka ci yau ba irin ka za a ci gobe ba kuma wannan mutane da dama a cikin al'umma ka ba su da ikon yin haka daga wannan ranar Umar ya bai da kansa da tufa guda ɗaya kowa ya san cewa sai na Umar tufa ɗaya gare shi wadda in ta huje yake mata mako daga wannan ranar sai na umar abinci ɗaya yake ci baya cin miya saɓanin ta jiya saboda ne saboda mutane sun ba su da damar yin haka ka duba halin wannan da halin waɗansu daga cikin shugabanninmu wanda kullum sai sun sa sabuwar riga in suka sanya ta sau ɗaya ba za su sake sanya ta ba a cikin shekaru hudu da za su yi akwai shugabanni da suke haka a al'ummar da ba kowa ne yake iya ɗinka rigar sallah ba to ya za ka ce ma wannan dangame da nasiha ga al'umma gama garin mutane yin su kuma za su yi nasiha haka zalika malamai wajibi ne su yi nasiha ga al'umma ga gama garin mutane su tausaya musu su yi abin da zai tabbatar da maslaha a cikinsu su yi amfani da iliminsu don inganta rayuwar al'umma domin sun san abin da sauran al'umma ba su sani ba saboda abin da Allah ya ba su na hasken ilimin qala Allahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda haka abin da suka san cewa maslaha ne da gyara ga al'umma su yi shi abin da suka san cewa barna ne da ta'aji ga rayuwar al'umma su kawar da shi ga al'umma kuma su dora shugabanni akan yin wannan abu sannan su kansu al'umma su makan su fi majunan su nasiha yana daga cikin nasiha mutum ya ga magarin musulmi nasiha manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace haƙƙin musulmi akan musulmi abu shida ne yace na farko idan ka haɗu da shi kace masa assalamu alaikum idan ya kira ka zuwa cin abinci ko zuwa wani taro nasa ka amsa kiransa idan ya nemi kai masa in ya nemi nasiharka, kai masa nasiha idan yayi rashin lafiya ka ziyarce idan yayi atishawa yace alhamdulillah kace masa yarhamukallah idan yayi rashin lafiya ka kai masa ziyara idan ya mutu ka bi jana'izarsa kuma yace mafi kyawun abinda mutum ya ci na dukiya shine abinda ya sassaka yi aiki da hannunsa matsawar yayi nasiha matsawar yayi nasiha saboda haka mai yin alkus wajen ɗinki mai yin alkus wajen koyarwa malamai na makaranta masu alkus da masu alkus wajen aikin da aka sanya su yanzu kowanne an sifanta yahudu da cewar wato ba zai ba ka haƙƙinka ba illa ma dunta alaihi ƙa’i sai ta tsaya a kansa yanzu musulmi mun sifanci da wannan idan ka sanya musulmi aiki ba zai maka nasiha ya maka aikin tsakani da Allah ba yana ganin Allah ne yake kallonsa. kuma Allah ya yi umarni da yin nasiha sai in ka tsaya a gaban ka kana kau da kai ya san albustin da zai to ta yaya za a yi kai kai tsammanin shugabanni za su maka nasiha ba kai makanka nasiha ba ba kai uwanka nasiha ba dama kake nema komai ta domin ka yi albus don haka yan uwa mu kiyaye wannan al'ada a kyakkyawa ta nasiha mikiyayi kishiyarta shi ne algus da rashin nasiha da rashin nufin alhairi ga kawukanmu da kuma rashin rufin alhairi ga al'ummarmu muna gode ma Allah jalla wa'ala da ya dawo da shugaban ƙasa kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa lafiya ya inganta mulkinsa ya kyautata mulkinsa ya taimake shi wajen sauke amanar da ya ɗora masa da wajen yin nasiha ga al'umma aka dalika sauran shugabanni na wannan al'umma muna roƙon Allah ya Allah ka taimake su wajen yin nasiha ga talakawansu wajen yin nasiha da za ta tsirar da su ranar alkiyama Allah ya umarce mu da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani Allah ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce man salla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha ashara اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعنا وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم اجمع كلمة الحق على اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احقن دماء المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عن المدينين اللهم اصفنا شر أعدائك أعداء الدين اللهم إنا نسألك في نحور أعداء الدين ونسأل اللهم إنا نسألك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون Thank you.